oba oliawo nga naye wandibyagadde ngaomwana adamu naye nga tosobola kubifuna ku lwokubanga oli ku butuufu bwobulemerako mu buli ngeri yonna allah jalla waala akuwa n'ebirungi ebisingaku ebyo ebyakuyitako ku lwokubanga mu kiseera ebyakuyitirako wakola obugumiikiriza n'otasuula obutuufu bwe walina ogende nabiri bannange abaatusooka ku mwaliro kuno kwe tuli baawalirizibwa baakakibwa ne baguvaako lwaki baawalirizibwa baakakibwa ne baguvaako kubanga si gwabwe guliko nannyini gwo ateekako gw'aba ayagadde ebbanga lyaba ayagadde n'amugjako wonna waaba ayagalidde tugamba nti ffe tuli ku kituufu lwaki tugamba nti ffe tuli ku kituufu kubanga ffe tuteeka mu nkola ebyo owenkomerero mubannabbi nga naye ye muhammadi buna abdillah alaihi salatu wassalamu byeyatugira nabyo nga nabo bwe busiraamu abasinga obungi mu bantu olwaleero beeyita bweyisi nti bagoberezi bannabbi oyo naye kituufu si bagoberezi be nabbi isa alaihi salatu wassalamu mu bimu ku bigambo ebituufu bye yagamba abagoberezi be allah yasinga okumanya obutuufu kigambibwa nti yagamba abagoberezi be nti munzisaamu ekitiibwa kya kumimwa naye emitima gyammwe gindi wala kadhalika abagoberezi ba nabi muhammad alaihi salatu wassalaamu ab'omulembe guno bamusaamu ekitiibwa kya kumimwa tebategeera makulu gali mu bubaka bwe yajja nabwo ne kibaviirako obutategeera oyo yamutuma n'obubaka obwo lwekyo tusanyuke tujaguze mu butono bwaffe mu bunaku bwaffe mu butono bwa irimu yaffe okubeera nti tuteeka mu nkola nabbi oyo beyajja nabyo kigasa ki okweyita nti oli mugoberezi we ng'ekigambo obugoberezi tomanyi kyekitegeeza nze ndi mugoberezi wa nabbi muhammad ai omugoberezi wa nabbi muhammad e hey. naye ate ng'okutta eno ate nga ye yakwata eno mm. ng'okutta eddyo kono ate nga ye yakwata ddyo naye ate oli mugoberezi wa nabbi muhammad kijja ekyo kijja mu magezi aga bulijjo ogamba nti oli mugoberezi wa nabbi muhammad alaihi salatu wassalamu wabula wuuli agenda eri ate gwodde eno ate ogamba nti oli mugoberezi we era omugoberera fe tuli bagoberezi bannabbi muhammadi naye wuuli agenze eri ate raba gwe gyolaga laba gyolaga bwe wasitukawo omuntu n'akugamba nti nabbi muhammadi gw'ogamba nti gw'ogoberera wuuli agenda eri kiba kyetaagisa okugamba nti kyuka ogende gy'alaze kiba tekyetaagisa lwaki kiba tekyetaagisa kubanga ogambye nti oli mugoberezi we basiraamu simanyi ba byemagamba mubitegeera oba muwulira mu buwulizi allah yasinga okumanya am tahsabu anna aktharahum yasmauna aw yaqiluuna Qur'an yegamba tuleme kubeera mu abo beegamba Jewai Muhammad roza nti abasinga obungi mu abo bawulira era bategeera nedda tebawulira era tebategeera bo balinga bisolo nedda babuze n'okusinga ebisolo tusaba allah tbaraka wataala tuleme kubeera mu bantu abo lwaki kijja ddi okubeera ng'oli mubuze n'okusinga ekisolo era nga towulira nga tolina amagezi totegeera nga kurani bwegambye singa onooba totadde mu nkola nabbi byakugamba olumu bw'oba otudde wootudde newayitawo omukyala n'agendeyo ku ludda olwa ddyo bwe wayitawo eddakiika oba ekitundu ky'eddakiika n'owulira okunyiziira okunyiziira mumanyi kyekitegeeza hmm? kitegeeza okukaaba kutera kubeera kwa mwana muto okutasalako nowulira akaloboozi akatono nga kanyiziira kanyiziira ogenda okulaba nga akaana akatambula nga kagenda oludda omukyalo oli ava okuyita gwova okulaba ng'ayitawo gy'alaze kabaka akatuuka awo w'oli ne kagwa ne keeyongeramu kaaba ne kasituka ne keeyongerayo kyova obuuza bannanga omwana ono waani omwana ono waani bw'obuuza oba n'owulira abuuza nti omwana ono waani gwe eyalabye omukyala oli ng'ayitawo ogamba otya hmm? ogamba nti alabika agoberera nnyina alabika mwana we oli omukyala agoberera maama we gy'alaze aa ah, maama we yoli agenze kukima muliro wali abamutegeera kyeŋŋamba abaana bagoberera bamaama bwabwe bamaama baabwe paka nga bagenze ne mukayumba kemmanju ajjana najjawo ku mulyango paka nga bali na mukinaabiro ajjana jjawo n'amutunuulira akayumba kemmanju we kabeerako omulyango n'akaabiraawo ku mulyango wa bweru nga yagala maama agire ki amutwale e amutwale mukayumba eno gyali amutwale eh, ye yayagala ayagala kubeera nani na mama we amugoberera buli wamu era bwe wabeerawo omuntu awakamuga nti omwana mukwate tangoberera omwana mukwate tangoberera omwana ajja kujja mu luguudo anti abadde agoberera maama we lwaki omwana yeesiba bwatyo ku maama we ku lwokubanga agobereraani maama we saasawa Senga omukyala oba oli woli omukyala n'ayitawo ng'addeeyo ku ludda olwa ddyo aba yaakayitawo akaseera katono nnyo ne wavaawo akaana ku ludda eyo gy'alaze nga kanyiiziira nga kadda oludda eno omukyala gy'ava n'owulira omuntu abuuza nti omwana ono waani omwana ono waani osobola okugamba nti omwana oyo wa mukyala oli alaze eri agoberera maama we kisoboka lwaki tekisoboka lwaki togamba bwotyo kubanga omwana omukyala gyalaze omwana sijagize ki omwana sija omwana agenda kyenyume kyenyume kyomukyala gyeyalaze omukyala yalaze ku ddyo ate omwana wuuno adda ku kkono aa ah, ah. nedda ekituufu omwana ono tagoberera mukyala oli era tewali kakwate wakati w'ababiri basiramu bannange nabi muhammad alaihi salatu wassalamu ittabiuuhu mumugoberere wala tattabiu subula fatafaraka bikum an sabiri temugoberera ekitali temugoberera ekitali ye we yakwata fatafaraka bikum ansabiri bwe munaakwata waataakwata oba mwagala oba temwagala eyo gye mulaze wajja kutuuka ekiseera wakome mukomewo wano we mwaviira ku kkubo lye ne mukwata awantu fena abali wano tewalya tutambulirangako mu kibira lwaki bwe tuba tutambula tubeera ne advance party etulage gye tugira ki ku advance pato kwa temulabako omuntu nga buli lwetutuuka mu junction amenya akati n'akasuula mu kuludda olw'ekkubo eriraga ku ludda lwe tutaagala kugendako kaba kategeeza ki wala tattabiu subula temutuuka wano ne mukwata akakuba ako fatafaraka bikum ansabiri bwe munaakakwata bano baalaze eno mwe mugenze eno ne mubula abaali mu mobairo kyenda mukaaga kyenda musanvu kyenda munaana ddala kyenda musanvu mujjukira bulungi abaabula ng'okuva ne baabula tebaddanga okutuuka kati naye nga inkrista bw'oba ogerageranyiza okuva we baabulira okutuuka gye badda okugeza nga ssennyonga watambulirwawo ebiro bingi okusinga amasaawa agatambulirwa okuva we baabulira okudda gye baali bavudde ku bbeesi buli lwobula n'oteekamu enniya eyagala okubula n'omatira n'eyo gy'obulidde allah azza wajalla akwongerayo akwongerayo akwongerayo okuva lwe baabula bwe baagenda tebakolanga ki tugenda myaka abiri n'olwekyo muteeke obuti muteeke obutabi mukuule ebisubi mubisuule mu bukubo bwonna obutali nabbi muhammadi we yakwata ezadde lyammwe bakyala bammwe tebakwata awo nabbi waataakwata ittabiuuhu mugoberere nabbi muhammadi abawangala mirembe gyatusooka nga nabbi tanaba kutumibwa alaihi salatu wassalaamu baali nga balina essuubi kuba kyali kibaddewo okwo kiyinza okuddamu nekibeerawo allah jalla waala n'atuma nabbi omulala ne babeera bannabbi babiri naye era bw'ogobererako nazo oluvannyuma nga kyogenderera nti opinga oli eyasooka noo nazo oluvannyuma naye takukkiriza era naye oba omuganyi naye oba omupinze nokyo basera mubannange tuli ku nsonga egamba nti ffe tuli ku kituufu lwaki ffe tuli ku kituufu ku lwokubanga ffe tugoberera nabbi muhammad w wasallam abantu abasinga obungi abasigaddewo beeyita bweyisi nti bagoberezi be naye bakwata mukono oguli ekyenyuma ekyogwo gwe yakwata abagoberezi ba nabbi muhammadi w wasallama tebabeeranga bwe tuli olwaleero Aa. Ah, ah. Babera ku bulunga mu bwe yajja nabwo. Babera bera muzako eddiini eyo gye yajja nayo. Berekereza. Okugoberera okwagala kw'emyoyo gyabwe. Kubanga buli lw'ogoberera okwagala kw'omwoyo gwo obeera okutta obukubokubo obutali surata mustaqim ekkubo eggolokofu eryeyolefu nabbi lye yakwata alaihi salatu wassalaamu kanziremu ebigambo omusajja gwe bayita muhammad bunu lhusaini rahimahullahu taala byeyayogera ngannyonnyola sayaudu ghariba wa sayaudu ghariba ekigambo nabbi kye yakozesa ng'agamba nti obusiraamu ekiseera kigenda kutuuka buddemu bubeere nga tebumanyiddwa mu bantu hmm. obusiraamu ekiseera kigenda kutuuka buddemu bubeere nga tebumanyikiddwa mu bantu ng'omuntu bw'akolera ku busiraamu obutuufu abantu beewuunya beebuuza nti wangeri ki ono oyo naye musiraamu lwaki eyo naye musiraamu anti abasiraamu ffe betumanyi bakola bwe bati ne bwe bati ne bwe bati olumu waliwo akavubuka kayogera ebigambo ebyobuwemu nembitamwa bwe nabitamwa waliwo abakyala babiri abaali balinaanye bo nga tebabitamiddwa ne bamanya nti nze mbitamiddwa ne bagamba akavubuka nti ono nno atamiddwa ebyo byoyogedde ggwe ebyobuwemu ekagamba ani eh, abo mbadde nti be basinga okubyogera lwaki yagamba nti abo webasinga okubyogera kulwokubanga nali ntaddeko enkofiira yaki eyobwahaaji ey'ekisiraamu kwato be yagamba mm-hmm. mbadde nti abo webasinga okubyogera kakati olwaleero omuntu ekimuleetesezza ekimutamisizza obuwemu kubanga eddiini jakkiririzaamu ya nabi muhammadi salllah alaihi waalihi wasallama makaana fahasha yali tawemula okuwemula kabonero mu bubonero bw'obunanfuusi okubon bazaatu lisan obuwemu kibi nabbi atugamba omuntu akuuma olulimi lwe agenda allah kumuwejjana nabbi atugamba omuntu akuuma olulimi lwe allah agenda kumuwejjana nolwekyo tobemula mm, wulira <laughs> mbadde nti bahaaji wano we basinga okuwemula nga n'omulala awagira nga n'omulala awagira omutayinza okubuuza nga nze bwe nabuuza nti wamma kituufu abasiraamu bwenzi nnyo omuntu abeera mutuufu okugamba nti nedda abasiraamu si baki si benzi lwaki eh, ate bano bendaba oyo omusajja oyo omusajja wamma eyatwala muka yezefu muka yezefu eri emmanju yali muki yali mutabani wa sowedi awo mm-hmm. eyafunyisa eh, muwala wa wansereko wali olubuto yali ani Eh, muvubuka bali bunji tarajabu bamuyita rajabu e waliwo omuwa omuwa omuwala omuwala wagundi wano yazalira kulujja muwala wagundi ah muwala omusajja ono john john john ani yamufunyisa olubuto ah, haji haji haji haji bagenda okumenya abantu nga musanvu ku kyalo abononye abaana b'abantu aba ate nga bwe bonona bonna bakafiiri omusajja nga kye bagamba kituufu bano bye bamenya toloooza nti nno ba tebajeja bujeja nedda nga kyebagamba kiki mukatawunikaawaawaawe ewaabwe awo nga tewaliwo mukyala w'abandi kale bw'abanga teyamutuukako ng'amusonseka ebigambo by'obuwemu buli kiseera buli wa musanze nze nabagamba nti nalabako haaji haaji nga yakola garagi naye nga mu garagi omwo yateekamu akasenge n'ekitanda nga kyakwenderamu era ng'ayenderamu sikugamba nti byakuzanya nakusaaga nedda sigamba nti bambuulira nalabako n'amaaso ange kuba gana gyeyo nali ngimanyi nga ngigendamu nga n'abakafiiri bamakanika banne nga nabo bwendera omwo omusajja abamutuufu okugamba nti abasiraamu tebakola bwenzi abasiraamu tebakola ki abamutuufu akati ono omatiza otya omusajja ono omukafiiri nti abasiraamu tebakola bwenzi ngebyo byakugambye bituufu ku kyalo kwebiri mu kitundu mu ebiri bikolebwa bikolebwa abantu ye baamanyi nti bebaki nti be basiraamu bukende ku makya nga tokoze bwenzi wabula ovumiridde buvumirizi buwemu kuwemula abange okuwemula kutambulira mu kisaawo kyekimu n'obwenzi ekyokuddamu ye naye kubyombi kye kiba kisinga obuzito sibwenzi kati gwe okyaye kano akaweebukamu ak'obuwemu omusajja n'akwenyinyimbwa n'akukkakkanya ndega nti mm. <laughs> mbadde nti mwe musinga wano okukola ekintu ekyo nomugaa nti nedda omusiraamu tayenda omusiraamu tawemula eh! lwaki ogamba bwotyo wana bavubuka ku kyalo wana bavubuka bewaffe simanyi omuvubuka muyita tiifu mulala bamuyita muwada mulala bamuyita gundi bye tusiibako wano era bano tewali muwala wa muntu watanatuukako era ffe tubadde nga tumuwaana nti mwattu muwada alina omukono gw'abawala talina muwala gwagambako n'atagira ki n'atakkiriza mwattu ate abawala bonna baayagala balungi bayitirivu bayiwako amazzi n'oganywa eh! nolwekyo kibi kyotegeeza nti muwadde kyabadde akola kibi ggwe bakutunula n'okutunula ne baseka omukafiiri aba talina bakukuwakanya nti gwe kyogamba kikyamu gwe kibakubanga kituufu lwaki haaja akikola abatalina bakuwakanya muwadde yennyini yasooka okuwakanya oba rajabu nakugamba nti twala eri twala eri anyiiga ah, n'eriiso ne limumyuka lwaki omujja ku ye kyamanyi nti lwe busiraamu lwaki omwana oyo baleeta muleeta awakaawo kitaawe yamuzaala eyo mu lukoola nga bagenza okukima entemu mukazi omulaalo gye yamwenda ani yakuwa omukazi oyo omulaalo Achane ah, chwale chilalu chali awe. <laughs> Oh, ngiri jenali manyide wa waka. Oke oh, ndo kujida nunga. Sibantu <laughs> zambi gambo. <laughs> Omwana oh, yo mwana yoyo. Nga banye nyo mutu awe. Omwana. Omwana. Eh, Omwana ba muta ilida. Baba genda kumuta ilida. Omwanya kakirisa kechikudu. Ah. Bijizechi. Mwana nga ingide mu family. Ah. Kabigo. Kabigo. akati gwe onojja otya okumatiza omwana ono omwana ono owulira byakola ku kyalo oba muli awo mulaba omusajja ajja mbalamusizza basebo haji gyali hmm. haji ng'ajjawo bwati akatimbe mu dirisa alingiza agenda okulaba nga yokaana yokaana ŋŋamba ki ng'avaayo gyendi sebo tuuka nga yokaana atuuka nga mukambwe gyova eh, eh, eh, walungi munnaffe ngaoli munyiikaavu haaji mutabani waafe ku mwana wange haaji mutabani waafe ku mwana wange muzei yokaana ebyabaana naawe obimanyi omwana simanyi nze gyatambulira wayita emyezi emeka ng'akomawo haaji sajja wano nenkugamba Kati omwana waffe ku mwana wange kati omwana wange ssente zange zonna zembadde muweerera zifudde omwana wange yamwonoonye yamufunyisiza olubuto kakati nno wuuyo amutwale haji tasobola kufuna kyakuyiga nti o oh, kyenakola ku mulaalo oli ne nzaala omwana ono enkomerero ye bweti bwegenda okubeera n'abaana bagenda okuzaalayo bati bagenda okubeera abaana bajjudde awakaawe baharaamu agamaka mwe tukulidde tukuze tulabira ddala ddala awaka abawala abaliwo awaka bato ba, ba, baabamaama baffe abato nga tubaagala nga tubaagala tubeebakako nolwekyo ze mbeera ze tulimu ze mm, golwaleero obujja bucyakumakyalo gamba era okwenda era kubanze oyo musajja yatugamba ekyo kisajja kikulumba baana bange temwatulanga nti okwenda mugambanga nti okutambula yusamunaha bigairisimiha owulira sitaani etandise vita yaayo wala takrabu zina allah yagaa nti wala takrabu lmashii temusembereranga okutambula ah, ah. batandise okutuuma ebyonoono amannya agatali gaabyo nolwekyo algaribu bukedde ku makya nga ku kyalo nga ku kyalo gwaliko omuvubuka atakola bwenzi nga gwe mugwira era bano bamuwadde bakwewuunya bakwewuunya bukedde ku makya ng'omuntu gwe ba- gwe bawaana okusinga okumanya eddiini ku kyalo okwo y'asinga okukola obyakalaga ak'omutawaana ennyo ng'asomera abafu takali simanyi ta, tahaliiri ne talakiini فإن سألك آه، فقل أسمع ربي يا عبادي naye nga kyakola basiraamu bida byayogera bukafiiri bwennyini naye kakutande oyimirire ogambe abasiraamu abantu b'okukitundu ekyo abeeyita abasiraamu nti obusiraamu obutuufu nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallamu gwe tugoberera bwe yali ng'aziika yaziikanga kasirise n'atugaana okugobereza omufu eddoboozi lyonna wadde omuliro wadde ekyotezo bwe yatuukanga ku kaburi nga basaba bonna basirika nga naye asirika nga balinga abalina ebinyonyi ku mitwe ebibaguddeko nga batya okwenyenya nti binaabuuka okutuusa okuzirikale kwa ggwanga abantu bonna bakukyawa ne bagamba batya haha shaiun ajib kino kintu kyewuunyisa lwaki addidde bakitaffe bonna abaakola ebintu bino naffe kwe twabijja abafudde basirwa tebaali basiraamu kyogamba nti tebaali basiraamu bakitaffe ekyo yagala okugamba kadhalika wajadina abaana yafaluun twasanga bakitaffe bo batyo bakola bannange awalau kana abaukum la yakhiruuna shaian wala yahtaduun musazawo nammwe mukole bakitammwe nga bwe baali bakola wadde wadde nga bakitammwe baali tebalina kye bamanyi era nga sibaluŋŋamu era mugaaniddeyo kye mwagala okukola nga bwe baali nga bakola ii si buli azaamaanyi lwaki mwesibye ku ekyo kyokka ekya nabbi ekikwataganako n'obusiraamu ne mutaagala kumugoberera ne mwagala goberera bya bakitammwe bakitammwe batambuzanga bigera okugenda okukola hijja namwe mutambuze ebigere mwambuke sudaani mulinye emmeeri musale e, e, gundi ennyanja mugende ejjidda namwe mutambuze ebigere okuva ejjidda okutuusa emakka namwe mukole hijja oluvannyuma mutambule mukomewo nga bakitamwe bwe batambuzanga nga tewali nnyonyi lwaki leero temukikkiriza ekyo mugende entebe ne mulinye ennyonyi lwaki nolwekyo basiraamu omuntu yenna anaanywera n'agaanira ku kituufu nabbi kye yajja nakyo yajja okubeera omugwira yajja okubeera omugenyi yajja okubeera tategeerekeka yajja okwesambibwa omuntu yenna gwe kanaatanda n'ayimirira ku butuufu n'agamba nti nze njagala obusiraamu nabbi bwe yaliko bwe njagala okuteeka mu nkola amanyanga nti okuteeka mu nkola obusiraamu nnabbi bwe yaliko kisasulirwa omuwendo munene kisasulirwa omuwendo munene mwetegereze ebigabo bya muhammad bunul husaini agamba nti wasayaudu gariba wa kauluhu sallallahu alaihi wasallama wasayaudu gariba ekigambo nabbi kye yagamba nti obusiraamu bugenda kuddayo bubeere bugenyi maanaahu amakulu gaakyo anna al ahwa al mulilla nti mazima ddala okwagala kw'emyoyo kw'obubuze takuthuru kuliyitirira obungi fayalillu biha kathirun min annaasi bangi mu bantu ne babulira mu kwagala kw'emyoyo gyabwe fayadhillu biha kathirun minan nas Qur'an yagamba chiku kathir kathir kathir walaqad zara'na li jahannama kathiran min aljinni wal ins Banji mu bantu balibuulira ku kwagala kw'emyoyo jabwe ara aitamani takhadha ilahahu hawahu wa allahu allah ala ilmini eyo Qur'an okwagala kw'emyoyo gy'abantu kuliyitirira mu biseera ebyo fayadhillu biha kathirun minannas bangi mubantu ne bava ku kugoberera nabbi ne bakwata akakubo mu junction nabbi we yakwata ku ddyo bo ne bakwata ku kono basiramu bannange mwetegereze mwetegereze twawukana tutya ku baana adamu abasigaddewo <clears throat> ekituufu nga betugenda okulaba mu maaso wano twagala okulya emmere nga nabo bwe baagala okulya emmere twagala okwebaka nga nabo bwe webaka twagala ezzadde nga nabo bwe balina ezzadde oba nga bwe baagala ezzadde naye kiki ekitwawula wakati waffe n'abantu abo <clears throat> njawulo ki ebeera mekanizimu ki ebeera wakati w'omuntu eyakkiriza nabbi muhammadi n'amugoberera n'oyo ataamukkiriza njawulo ki the difference is conspicuous is very clear enjawulo erabika y'amaanyi nnyo nnyo nnyo eneerabika etya omusajja nze nnyimiriddeawo noono ayimiridde wano ono takiriza nabbi muhammad alaihi salatu wassalaamu nze mukkiriza alaihi salatu wassalaamu enjawulo enerabika ddi almutabaa ittabiuuhu ittabiu haha nabi mugoberere nabbi ono bwe tunaaba tumugoberedde enjawulo egenda kweyoleka kituufu abaana tubaagala naye tubafuna mu halaali kituufu okulya tukwagala naye tulya halaali fizatihi kyonga kyekintu kyendidde kya halaali nekkubo mwempisa okukifuna lya halaali kituufu kituufu kituufu byogamba byoyagala naffe tubyagala wabula ffe engeri gyetubikolamu oba gyengeri gyetubyagalamu yeeyo eri ku mutabaa ku kugoberera nabbi muhammadi salllahalaihi waalihi wasallam basiramu bannange tumaze ekiseera kiwanvu ku nsonga y'okugoberera nabbi nabbi oyo yajja tumugoberere tetukwata kkono nga yakwata ddyo fayudilluka an sabiri tunaaba tubuze okuva ku kkubo lye waman yudilil an sabiri oba waman yalillu an sabiri yenna ava ku kkubo lye fakad hawa abawedde yeye kwisha bannange nabbi yayita mu biseera ebizibu naye mwattu byatuuka ekiseera ne biggwa byatuuka ekiseera ne biggwa bukakafu kyo bukakasa nti byaggwa yagamba muwala we fatima radiallahu anha lunaku lumu oba bbiri ezasembayo mu buwangazi bw'ensi eno enkolimire bwe yamutuukako ng'alaba ataawa ng'awulira obulumi buyitirivu nabbi nabbi wahuwa akhiruhum nga teyiwe enkomerero mu bannabbi fatima yakaaba n'amugamba nti nga zisanze kitange obulumi nga bumuyitiriddeko nabbi n'ayimirizaamu n'amugamba nti fatima tewali bubi buliddayo kubeera ku taatawo oluvannyuma lw'olwaleero nabbi bwe yafa byaggwa basiraamu obulumi bwaggwawo n'agenda naye ebyaddirira oluvannyuma lw'okufa kwa nabbi ebyaddirira oluvannyuma lw'okufa kwa nabbi basiraamu mu basiraamu taba kubanga allah allah allah jalla waala alhakimu mba kubanga nze nali nina obuyinza kukuta nabbi nandimulagidde nandimukomezaawo nemugati e, e, abasajja ogenza okuva mu nsi nga tebannaba kutereera baabano baavudde edda mubusiraamu emakka eyamani etwaifa wa sooka tomale okugira ki kukomawo naye al hakimu allazi takaffara lihatha ddiini inna naha anzalna eh, aya egamba etya waina lahu lhafidhun eh? nazalna zikira waina lahu lhafidhun <coughs> nze nnasi obusiraamu era nzenja okubugira ki okubukuuma allahu alamu haifu yajalu risalata nze mba kubanga nze <laughs> nze mwana adamu kale nzikiriza muhammadi afe ennaku zigenze zezo naye eh laba ate ebidiridde ah akomewo banange abasajja abo basahaba radiallahu anhum olumu bayombako ng'akyali mulamu bwe bayomba ne bagamba nti tuddeyo tulwane nga bwe twalwananga edda omu n'akowoola n'agamba nti obuyambi obuyambi okuva mu baanuswari ono bwe yawulira naye n'agamba nti obuyambi obuyambi okuva mamuhajiriina buli omu n'asituka nabbi n'akiwulira naye amannya abiri ge baali bakozesezza al anuswari mu koraani mweriri allah ng'aliwaana almuhajiruna mu Qur'ani mweriri nga Allah aliwana ge bakozesa yala almuhajirin oba lil muhajirina yala lanswar nabbi nakitamwa nagamba nti dauha fainaha muntina kiwunya kivundu tebudagayo kukowola bwe mutyo basahaba abasangibwa e madina baanswari ausi ne khasira gye baali bananidde emyaka mingi nga batiŋŋanye bangi baayomba nga nabbi akyaliwo ne bagamba nti enkya tusisinkana egindi bwe twalwaniranga olowooza nti baali basaaga nedda eh, obusiraamu baali babutaddewa nga babugera basiraamu era ne bakeera ku makya era ne bagenda basanga nabbi yayabasoosewo nabaga nti kino kyemwagala okukola nga nkyali mulamu bakaaba baatya naye basebo oluvannyuma lw'okuvaawo kwe yauma sifiina لا إله إلا الله محمد رسول الله ضاف يوم الجمل ضاف النهروان ضاف بين صحابي وتابعي صحابي وتابعي بسبب tugoberere nabi muhammad alaihi salatu wassalam bwe tunagoberera nabbi bajja kututwala ngaabapya bajja kututwala ngaabagwira bajja kututwala ngaabagenyi fe tujja okuba ababi fe tujja okuba ababi nali ngenda kukwasa mukyala wange emyaka abiri n'okusoba egiyise sengaawe n'awulira nti jamiiru mukulu yagenda okuwasa muwalawo yava eyoewaabwe najja ngaasi yagguka n'amugamba nti mwana wange kituufu kye nnawulidde ogenda kufumbirwa jamiiru mukulu namugamba nti kyekyo senga namugamba nti mwana wange onoonyeza abasajja bonna ne babulayo n'osalawo okufumbirwa oyo <laughs> mulala yamugamba naye kiki lwaki lwaki lwaki lwaki olaba nga kibi okumufumbirwa n'amugamba nti ayita museveni nti mukafiiri ee eh, olabye amutaddeko ah, akazito eh? ayita museveni nti amala nakumaga amaga tewabagira ki si yakyogedde wabula alipootinga bulipootinzi gwe tomuwulira gwe tomuwulira gwe towulira teepu tomuwulira bwawakanya korani ng'ayita mu seveni nti mukafiri so nga korani yayita mu seveni nti muki <laughs> omusajja yagamba nti ekyo nakyo kyogerwa basira mbanange basira mbanange oyo nno omwana wa haaji weekawo empaawo azaliddwa maka masiraamu mwakulidde kitaayo mwatiikirivu naye amagambo agagamba nti ekyo kyogerwa n'ogamba museveni ti mukafiiri abaayi njagala munkubeeremu akafaananyi jamiru ne kansu zenteme ng'agenze ku mulyango gw'omusajja oyo namugamba nti salaamu aleku waaleikum salaamu warahmatullah eh, agenda okulaba nga jamiru atadde salaamu asooka kulowooza ki nti azze kuyitira wano museveni kiki tibukafiiri nomugamba nti haji ekindeese nzize okukukima allah aza wajalla yagamba mu quran hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tuminuna billahi wa rasulihi watujahiduna fi sabilillah biamwalikum wa anfusikum nkimye ku ssente tugende tulwanyise abakafiri tulwanyise museveni omukafiri atuveeko tweramuzeko korani ne sunna haji nkimye ku ssente naawe kenyini jangu tugende n'abaana baleete abangi haja nziramu atya nti kyekyo kyennyini jamiru mukulu nakulinda dda ojjo nkime tugende nindako wabwerwawo nyambale bekitabwe kibeera agamba mwannyina nti <laughs> ofumbirwa otya omusajja ayita museveni nti kiki mulowooza nkyayina emyaka emeka okuyigiriza haaji kye bayita obukafiiri kyeki nga sinaba kumubuuza kirala kyonna tusoke tumubuuza obukafiiri kyeki omuntu omukafiiri yaaluwa bakugambe nti haaji takimanyi ajja kugamba nti otubuulira kibuulire otubuulira kibuulire tetukimanyi nti mukafiiri naye lwaki omuyita nti mukafiiri akimanyi nti mukafiiri taba kumuyita nti mukafiiri wandikitegedde otya nti mukafiiri simanya abenga be mbitegeera allah jalla waala yeyatuyigiriza nti mu nsi muliwo abakafiiri n'abaki taba kutugamba nti oyo akozebwa ati aba mukafiiri twanitegere tutya nti abeera mukafiiri galebu ekyo tekiwulirangako olumu nasanga akasajja emmenga awo nga kambuka ne kagamba munne waako nga katadde kugulu waggulu ndooza oba waggulu oba wansi kali kambaddeyo kikombati kyamaje ndooza yali mpale nga waggulu leeya ne kagamba munne nti omulabye oyo tye yagamba nti museveni bure e eh? oli oh, yagamba nti alwa oyo tye yagamba nti museveni bure museveni bule <laughs> eyalwana olutalo nawangula obote nawangula bakyoli agamba tati museveni bule gwenga gwagamba ti museveni bule ajajaban kyewunyisa okyawa otya basiraamu nze naliwo twali e riyadi ku ssomero kingi malikisimanyi maliki saudi omusiraamu gwe twali naye seeka mulamba nga ne mu daawa tubeera naye la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah wa anna ar-rajula la yatakallam bil kalimati la yulqi laha balan fayahwi biha fi jahannam 70 kharifa seka ali real ku university nga bawaana Museveni n'agamba ngampulira na matuka gange no mama wange ke yanzala nago ndikasajja kasajja kanna sunna nnyo nesa wakajisubira kukono wallahi lahi la ilaha gairu bwatyo yagamba seeka nti museveni kasajja kanna sunna nnyo nessaawa kagisibira ku kkono naye nabbi empeta yagiteekanga kuki nagenda nti ewaseeka oyo mugambe nti museveni mubi mukafiiri alwanyisa obusiraamu n'abasiraamu tumulwanyise atuveeko tweramuzeko korani naki ekyo si kyanansokerako nti okumanya nga museveni mulungi munasunna nnyo kyebayita sunna omusiraamu buli lwokyogera nti omuntu munasunna kiba kitegeeza nti mukolezi nnyo wakunkola yaani oyo seeka wasayaudu ghariba wasayaudu ghariba museveni yali mu state house ne kamulegeya simanyi nera ja bukakoza ne mukasa museveni n'ayimirira bwati n'azinga emikono ng'omuntu aleseta kibiira bwati kusaidiza rajabu mukasa simanyi ami rajabu kakoza ne ahamada mukasa simanyi oba mukyabijjukira njogerera mu bantu ba amaca nti n'abagaa nti basaalemu awo okusaba katonda <laughs> katonda nti abagatte simanyi lairaira <laughs> museveni nabo ne basaala n'ababawulire ne bakuba simanyi bamukyajjukira abaani wano um, muddeyo mugende musome mu akayivu omanyi buli mawulire agafulumwa buli lunaku bagateeka mu university waliwo gye bayita akayivu ku yunivasite eyo gye kuva amawulire okuva za empapula za ezatandika mu uganda gyegali mujja kubalaba musare mwao allahu akbar aba ni ki je gye baali batadde فسيعود غريبا kyogere kola bo bubyo bunava mu mimwa gy'abantu kitamu kikyawe olaba obubyo bunava mu mimwa gy'abantu nembikolwa by'abantu nokyo basebo fayadhillu biha kathiru min annasi abantu bangi bagenda kubula nga bagoberera kwagala kwa myoyo gyabwe ekyaleeta nabbi salallahu alaihi wasallam tuleke okugoberera okwagala kw'emyoyo gyaffe tuleke okugoberera ekintu ekirala kyonna tugoberere ye ittabiuuhu mumugoberere yo qur'ani si mulundi gumuseebire emirundi mingi nga allah tugamba mumugoberere mumugoberere yatugamba ti ntutiuhu tahtadu bwe munaamugondera ne mukola byagamba mujja kuba muluŋŋamye oyo omubaka muhammad alihi salatu wassalaamu bannange tulina katonda eyatutonda basiraamu waliwo katonda eyatutonda tetwetonda feka tekisoboka ekitabaddeewo kweteekawo simanyi wamutegeera bye ŋŋamba tekisoboka busobosi ekitabaddewo kweteekawo tetwaliwo hal ata ala linsaani hinu min addahari lam yakun shaian madhukura kadi ata ala linsaani maanaahu ddala kituufu waayita ogubanga gunene ng'omuntu talowoozebwanako nti alibeerawo mu bitonde allah byalitonda naye nga allah aza wajalla akimanyi nti omuntu oyo agenda kumutonda ekiseera kituuke era kyatuuka n'amutonda tulina katonda eyatutonda basiraamu tetuli bakyetwala tukkirize tumugondere bwe kinaaba nga kyetaagisa kuva mu buli kyonna ekirungi ekibadde kitusanyusa kyetwagala tukivemu bulekwe tugende mu jarradiina nga tetulina kantu konna mikono gyaffe kale tugende naye gyetugenze wewaffe gyetugenze wewalungi gyetugenze wewali allah waffe subhanahu wataala na bino byetubaddemu byetulese bye batulesezza ye yali abituwadde era ye yatwagazisa ebyo ebitundu byetubadde betubadde tuwangalira abantu betubadde tuwangaliramu tubareke tudde ku ludda allah tabaraka wa taala wadde ng'abantu bonna bakitamwa ffe tukyagale bifuna tunaba tukyagadde allah aza wajalla ajja kubeera ku ludda lwaffe wayabuka ahlul haqqi alladhina hum ala shariati fi غرباء ala الناس ila qawlihi an-nabi ila qawli an-nabi تفترق ummati ala 73 firqa kulluha fi an-nari illa wahida faqila man hiya najiya kala ma ana alaihi wa ashabi agamba muhammad bunu lhusaini nti balisigala bannanyini kituufu balisigala bannanyini kituufu ahlu lhaqi bannanyini kituufu allazina hum ala shariati lislami abalibeera balamulira ku shariya yaki eyobusiraamu eyiyo eruwase byayi ne mu zaata eyammwe eruwa eshariya kwe mulamulira ey'obusiraamu eyange yiino wano walilahi alhamdu biajmaihi wala ilaha gairu eyammwe eruwa kwe mulamulira ejjana tesasulwa kusinziira ku aya nyingi ze wakwata mu kulaani ejjana tesasulwa kusinziira ku hadithi nyingi ze wakwata mu sahihu lbukhaari ne musirimu n'awalala n'emyaka gye wamala ng'osoma n'eŋŋendo ze watambula ng'onoonya erimu nedda ejjana esasulwa kusinziira ku aya ze wateeka mu nkola okuva mu Qur'an kusinzira ku hadithi ze wateeka mu nkola okuva mu sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallam esharia eruwa eyammwe bannamadiina mwewaana fetwasomeramadiina yaki khumsumiati khirijan tuli abantu bikumi bitaano abakava mu univesity madiina yaki gwotwogerako ki ah, sawa sawa mbogerako eh, ki hey. kitufu nnyo kyobuzza ti mbogerako ki mbagamba nti allah teyabatuteeramu mukisa muli kyakulabirako kibi muliko ekikolimo allah munyiivu gye muli temusaana kugoberera musaana kuttibwa kubanga abantu babagoberera ne babula nolwekyo musaana mufe abantu bawone omuliro Hey. obudde bwagambye obudde bwagambye agai tusaana kugira ki la yasunehu fikum illa saifun tewali kisobola kubalungia tewali kisalira kumwe banamadina abalanyisa Qur'ani ne sunna okujjako leta gun tewali kisanira kubanamadina abalanyisa Allah nombakawe okujjako ki echo tewali kisaanira bannamadiina abalwanyisa allah n'omubaka we okujjako ki naali kiki naali naali tewaliwo dayalogue omuntu yenna yenna anaasimba ekigere kye mu kkubo lya korani ne sunna kabere nga alina ebiremba lukumi bye baamusiba kiki faya faya naali katirana fi ljanna nabo bamuna atwanukuza enaali abaffe bagenda muki tulongose niya zaffe abamwe bagenda mu muliro kwacho allah mujulize idhni llahi tabaraka wataala basilamu balina tumanyi wano tulituukawo nedda twaseeguka engendo mmeka nga tusikaŋŋana n'obusajja mu butada obunagisu obutamanyi na kufuna wuzu tuli tusula tulowooza tukoze tutya tuyiiya batubuuziza kintu gundi kitukalubidde tukoze tutya eh, tukoze tutya eh, eh. ekiseera kyatuuka nedda obuzibu tebuli awo obuzibu buli wano kulumbugu olumbugu mulumanyi olumbugu temulumanyi mudde omuzibu tegufa ne bw'ogukabala n'ogusima era gugira ki naye ate waliwo enanda enanda oba mugimanyi kibeera kiddo ki okikola nabukozi bwoti okikuulawo bukuuzi n'osuula eri ne kikala misikiini ah. bannange twatera embunda isa twatera embunda mumumanyi byafa byobusiraamu tagenda kuvaamu yali mulungi okusinga sebyayi waliwo omusiraamu atakimanya nti isatu atera embunda mubi taliyo genda ebusoga wansi awasemba genda eraŋŋo genda esebbeyi buli eyasoma amawulire ng'akiraba nti raba ono musiraamu munnaabwe raba ono musiraamu munne yabavudde buli musiraamu akimanyi n'atali musiraamu ayina ennya ry'ekiwarabu naye akimanyi nti mubi naye ono nfudde madiina yasimbidde kulwa obusiraamu abantu bonna bamugoberedde muzeeyi oli yakubira omusajja essimu namugamba salaamu aleku aleku musalaamu eyo eh, siwulira siwulira ku simu tuva kuziika sebyayi yafudde tuli mu mmotoka emboroka empewo efuwa eh, ereekaana nnyingi siwulira Ah, enaku nyingi nnyo. Seka wafo ya jizechi. Seka wa mwe. Seka wa mwe. Mwini zoku kata seka wakati wa mwene. Omusaji omukuru wa polisi yani. Kaihura. Kaihura te yagama ntiseka wabu. Yagama ntitufiridwa nnyo. Abai, kare kaihura mukafiri wa musilamu. bwe mugatta seeka wakati wammwe naye ku mwembi gwe ne kale hayihura ani abaze ku ludda lwa munne mwe muba muzze ku ludda kale hayihura lwaki qur'ani bwetyo wa man yatawallahu minkum fa innahu minhu gwogweri wabwe allah tayeta garabishi wa mugende nyote lwekyo basiraamu mugumiikirize mubeere baguraba ne betutandize eno twandifudde ne betutandize eno twandiridde bubi ne betutandize eno twandyambadde bubi ne betutandize eno tetwandizadde ne betutandize eno tetwandifunye kyetutaafuna ne betwandize eno tetwandirwadde amaaso ne betutandize eno era ekiseera kyandituuse nga tolinaamuwadde nusu mu nsawo nolekyo tugumiikirize tubeere abagwira wallahi lazi la ilaha gairu abantu abalibeera ku sharia y'obusiraamu musomye emyaka mingi miyitirivu okuva ku muntu eyasookera ddala okufuluma okugenda ebweru okusoma okutuusa olwaleero okukomawo mwenna muli ku kintu kimu kulwanyisa allah na mubaka we <coughs> ekomerero yamwe egenda kubeera etya n'abavuddeyo okugamba nti nere tulwanirire allah n'omubaka we nabo mubalwanyisizza mwagala fena fena tubeere kyekimu a ah, sawa sawa mwe muli babi n'okusinga bali bamatiya lwaki olwokubanga bamatiya bakafiiri abeyolefu abamanyiddwa naye mmwe mutulwa n'abakafiiri mubisenge abatamawulire ne bakuba ebifaananyi kyabaani mubajje ng'okwata mukafiiri museveni mu ngalo nga museka ogenze kupanga mugenze kupanga ki nakugamba nti wadde ngozze olwaleero naye wiiki ejja ŋenda kuyita ne banno boolwana nabo naye owaye gundi muwe ceke wandika mu miliyoni bibiri awo That is all. Olowooza Museveni kyagambye Shabani Mubajje nti ŋŋenda kuyita ab'ekibuli abakuwakanya n'amuwandikirako miliyoni bibiri oba abiri ku kyeke kiri kyagambye nti ŋŋenda kubayita abakuwakanya olowooza kiba kikyalina omugaso gwonna matu ga Mubajje edda akimugambye n'amala n'akizibikira that is all biwedde nabali nga bajja ai akati mwe <laughs> kiki ekibatawaanya munamwe Mubajje yali wano juzi ne tunywa akacyayi twayogera bingi kubyobusiramu kikimu ekyo mwagala era nja kuddamu muyite mubajje affe kyetwagala ffe kyetwagala kwe kuwagira gavumenti yaffe that is all gundi eh, simanya ani munagisifuwe mbawandikire ceke esente ezamafuta <laughs> zinabayamba milioni meka basiraamu abasajja bana ab'ekibuli nabasajja bali abasuli mukansa babadde bagenze wa museveni bwe babeera bafuluma mu state house ekibuuzo sente zino babawadde zaaki babawadde zaaki sente ezo zakulwanirira allah na mubakawe basebo wayabuka ahlu lhaq balisigala abantu abali ku kituufu humu ala shariati elisilaami guraba nga bagwira bambi nno ngaekituufu be bali ku shariya y'obusiraamu gurabau finance nga bagwira bagenyi abatamanyiddwa abakyayibwa abakakkanyizibwa mu bantu laba labaako laba laba laba laba nga buli woyita terinaakyuka terinaafaayo lwaki you are nothing you don't wear anything tolina kyozitowa ala mutasimba ila kauli nabi towuliranga nabi yagamba tekibiina kyange kigenda kwawukana ebibiina nsanvu mubisatu kimu kyekyomujjana abasigaddewo bonna bamuliro bamubuuza nti bebaluwa nabbi n'agamba nti beebo abalibeera ku kyendiko olwaleero ne baswahaba bange basiramu bannange ebyafaayo tubisomye walilahi lhamdu nabbi yagendako ewa abujahali ne bateesa n'amuwaayo ku ssente ayambo atambuze obusiraamu ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا شيئا كدت تركن إليهم شيئا شيئا قليلا إذا لاتخذوك خليلا كان فوق كده حديثين يبقى عبد الله بن أمر نبي صلى الله عليه وسلم sahabi agamba abdullahi bunu amr nti tufiya rajulu musanyuke mujaguze mwabali wano kyebayita muhajir kyebayita muhajir omusengusi tekikoma kuba abubakari sidiki ne umaru ne ba uthumani n'abalala nedda naawe mwoli sahabi agamba nti olunaku lumu omusajja yafa mimmani wulidde abiri madiina naye yazi oyo omusajja eyafa ku olwo yali mwana nzaalwa yamuki yamu madiina fasala alaihi rasulullah nabi kyeyava ajja n'ayimirira n'amusaalira n'akulembera esala okumusaalira bwe yamala bwatyo okumusaalira kal kyeyava agamba nti ya laitahu maata fi ghairi maulidi e, eh, nga zimusanze ono senga yafiiridde awatali wano mulowooza kyali kikyasoboka okulongoosa ekyo nedda yalaita yalaitahu nga zimusanze ono mulowooza lwaki nabbi yagamba sahabi ono nti zimusanze kubanga yali afunye akagabo katono mu jjana akagabo mukitegeera amakulu omugabo naye nga muki gamutono aa ekigambo kyabayitirirako nabbi yamusaalidde swahabi apaana swahaba naga nti apaana nze kamubuuze n'amugamba nti lima ya rasulallah lwaki ogambye nti zimusanze afiiriddwa senga teyafiiridde wano mu madiina lwaki ogambye bwotyo nabbi n'agamba nti ensonga eri bweti ina rajula idha maata mazima omuntu bw'afa fi ghairi maulidihi mu kitundu ekyebuhira mu kitundu ekyekongo mu kitundu ekyeyoeyo awatali waabwe gye yazaalirwa kisa lahu min maulidihi bw'aba nga abadde musalafu nga ekyamusengula okumujja mu kitundu kyewaabwe ne kimuleeta eno kati gyafiiridde bwali busiraamu obutuufu allah bwe yassa ku nabbi muhammadi so si kunoonya mukyala so si kunoonya ssente so si kunoonya maali so si lwakuba nti baali bamunoonya nga talina waakudda nga alina kuddukira eno nedda ekyamujja eri kuddusa ddiini ye alfarraruuna bidiinihim ngaddusa ddiini ye asigale ng'akyali musiraamu omusalafu omutuufu ali ku busiraamu allah wayagala n'omubaka we nabbi aga nti omuntu oyo bw'afiira eyo gy'alaze nabbi agamba nti kiisa lahu bamalayika bajja ne bayimirira wano waafiiridde ne bakuba olukoba ne luddayo gye yazaalibwa ku kyalo ewaabwe tusaba allah tuteeke mu bantu abo nga bamala okupima nabbi agamba nti ila munkatii atharihi min aljanna bwe bamala okupima mita eziriwo ye janna gyafuna obugazi allahu akbar walilahi lhamdu basiraamu <clears throat> omuntu wabeera ne poloti asanyuka poloti poloti mita simanyi meka ku meka futi mu bibuga ebyo ebibuga ebirimu enagisa ennyingi simanyi taano ku kumi simanyi meka ataano ku kikumi simanyi ameka asanyuka naye basiraamu omuntu atambula okuva ewammwe eyo eyiganga eyo eyo eyo gye baakuzaala eyo jjukirayo buli muntu ajjukireyo nammwe abakongo mmwe mujjukireyo ewammwe eyo gye baabazaala eyo eyo otambula ennaku biri twagira nga ki na yeye janayo niyewe bwe nange yali nnungi lwekyo basiraamu musanyuke mujaguza al hadithu rawahu al-imam ahmad wa huwa hadithun sahih la gubara alayhi alaihi musanyuke mujaguze tulina essuubi byebigambo byenatandise nabyera nga mmaliriza tulina subi bwe tubeera nga dereniya zaffe ennungi obedi wabwe yazalibwa yazaalibwa zete yafira wabwe yazaalibwa tulina essuubi efuremu teyafiiridde waabwe gye yazaalibwa tulina essuubi baganda baffe bangi abafiiridde eno naye nga si gye baazaalibwa tusaba allah tabaraka wataala abasonyiwa abakkirize basiraamu nabbi yeyagamba muhammadu sallallahu alaihi wasallamu nti qiisa lahu omuntu malayika zijja ne ziyimirira waagudde kasitamala okufa nga zisimbamu olukoba nga zikuba paka we yazaalibwa kasitaba nga yavaayo ku lwa allah tabaraka wataala n'omubaka we nga wagamba nti meka kati naye kubamu ewamu ebukooli eyo simanyiweeyo kuba gwa ate abebusoga ate muyita newaffe ebugerera awo tolaba ngaate webusoga yagenda okusinga okufuna ejjana enene e kuba ate ye agira ate yeyongerayo bakupima okuva wano neeyo awo wonna wawo eh, ono omusajja nga ndabye asanyusa ajaguze mbu ajaguzizza olwokubanga afunye poloti ah, <laughs> nina ne poloti ekyazanga kukuba wenyini kukuba wenyini awo n'emikono azinze musanyufu ayina essuubi ayina poloti wa ekyazanga awatali na toyireti z'amazzi ayina poloti amin ayina <laughs> ayina poloti ebwayiise mu lutobazi ayina poloti erinaanye ebbaala abantu banywera omu omwenge paka ku makya naye oh, n'okulatta alatta alina ki naye on'omusajja eyeerekereza ebyo byonna n'asenguka fi sabirillah najja n'afiira eno allah jalla waala agenda kumuwejjana eyenkanankana okuva gye yazaalibwa paka weagize ki tusaba allah tabaraka wataala abeere ng'atutta nga tatuttira mu kitundu gye twazaalibwa ate era abeere ng'atutta nga tuli ku niya ennungi basaba katukomaawo allah jalla waala <clears throat> bona bakkiriza tugenda kutandikiraawo <clears throat> mu musomo gwaffe ogunaddako olwaleero ebigambo byaffe byetugenda okusoma ebyoluwarabu bye bino ekigambo kyaffe ekyolwaleero bakiyita ila liqa ila liqa kalimatu alyaumi ekigambo kyaffe ekyolwaleero bakiyitaani ila liqa ila liqa kitegeeza ki Eh? kitegeeza nti bayi weeraba kitegeese bulungi bwe mbeera mumaze okwogera ne musiraamu munno omugamba nti ki ila leka bayi weeraba okutusa lwetulijira ki etulisinkana kitegeese bulungi ekigambo ekyokubiri ekitali kalimatuna alyauma kigambo ekirala kyenyagala tusome inshaallahu taala <clears throat> simanyi oba twakisoma bamaseka bakisomesa ma isimuka mwakisomo mwakisomo ah, temukisomange sawa masimuka masimuka erinnya lyoggwani kitegeresa bulungi eh, bwogenda mu ofiisi Eh, ono gwosanzemu mu ofiisi oba eri eya ii oba eya hia oba ogenze ku baitimaali mu banka kubuuza ku balansi wo sente zoolinayo twagalamu abananyini woofiisi kutubuuzanga ngaoyagala okumanya erinnya lyange ombuuza otya masimuka eno si usulubu muhadhabu eno si njogera eyeggonjebwa wabula enjogera eyoggonjebwa omuntu agamba nti ismuka alkarimu kitegerekesa bulungi erinnya lye eddungi erinnya lye yekitiibwa olyo ono omusajja oba omuwadde ekitiibwa kitegerekesa bulungi basiramu bannange masimuka erinnya lyoggwani erinnya lyoggwe ani kyekimu kitegerekese bulungi ila likaa kitegeeza nti baayi weraba kitegerese bulungi ekigambo ekirala hawil hawil hawil kitegeeza ki hawil hawil hmm. kitegeeza nti gezaako gezaako hawin kolaki akati masalan bakusibidde mukadde sikufumuliza nfuufu bakusibidde ekifuluusi kigiraki kizitowa kati ono ono kamanda akuga nti hawil hawil gezaako okugira ki okukyetikka kitegerese bulungi hawil hawil kitegeeza ki eh. gezaako bwabeera mukyalo omugamba ah, nti hawiri gezaako al muhawala kwe kugezaako mu hmm? hmm. al muhawala al muhawalatu okugezaako okugezaako kitegerekese bulungi hmm. ekisembayo seeka yakitusomesezaako wabula nenjagala nti tukyongereko akagambo kano tukikolemu ka statement kuba tiyakikozemu ka statement hal hal fulani fulani fulani mawujudun mujajukira ekigambo saka kyeyatusomesezza no mm. abaffe gundi gundi jali kitegerekese bulungi ehe bilako hal hamza phc mawujud kitegerekese bulungi mawujud hal sheikh fulani mauti kati wano hal hal hal hal hal kwachi basobesa hal kitegeza aji abafe je muliswahili je abafe gundi je ali osoba omubuza hal atwaamu mawujud hmm? emmere weri hal ni gazi mawujud ngazi waali bwekibeera kikazi oyongerako wano katta kokka hal ummuka mawujuuda maama gyali maama wo gyali kitegerekesa bulungi waliwo omukadde wano yanzisiza enseko twabuuziza mu bibuuzo byaffe byayise nti kalimatulmuruuri eh? <laughs> kalimatulmuruuri twagamba nti kali matulumuluuli kitegeeza ki naye omukadde ne tugamba nti tubuulire amakulu g'ekigambo ekyo omukadde yagambye nti ekigambo kyebuluuli <laughs> eh? e ebuluuli ebuluuli mmanyiiyo eyo euganda eyo eyo bayitayo buluuli mu baluuli baliyo amata ente kati ye bwe yagazisa ekigambo nti kalima kigambo muluuli ah buluuli naga nti ekigambo kye <laughs> <laughs> ekigambo kyebuluuli mutuma ekigambo kyebuluuli kyanneewunyisiza <laughs> engeri omukadde gyeyakirowoozeza kiri muluuli muluulu ali muluulu ali muluulu ali muluulu mm, ali muluulu kitegeeza <laughs> traffic ali muluulu ali muluulu ali mululu kitegeeza ki zatiki kyeki traffic traffic hmm? ali mururu <clears throat> shurutatul mururi shurutatul mururi ye musirikali wa traffic eh shurutwa tul shurutwa ye, ye oli musajja afoli gumulengera shurutwa shurutwa ye wachi ye wa police shurutwa shurutwa chechi? ye polisi ate ku police station wajita watia? mahatwa eh mahatwatu maza ashurutwa e, police station police station ebyo bitagerekese bulungi basiramu bannange fine katuddemu tuyitemu biidhinihi tabaraka wataala tumalirize ila liqai kigambo kitegeeza nti bayi weeraba kitegerese bulungi ila liqa paka wetulisinkana tunalabagana ayusiyu leta nakulaba edda tulirabagana ila liqa bayi weeraba kitegerese bulungi ah, kati gwe omuddamu otya naawe kyenyini kyomuddamu nti ila liqa mm. kitegerese bulungi then ekigambo ekyokubiri masmuka oba ismuka alkarimu erinnya lyo bakuyitaani kitegerekese bulungi masmuka mimu istifhamia ismu linya ka gwe bwabeera mukyala masmuki erinnya lyoggwani kitegerekese bulungi basiramu bannange wabula tugambe nti usulubu muhazab enjogera y'empisa omuntu okumubuuza bwotyo nti masmuka erinnya lyoggwani abarabu abamu bakiyita balabamu nga rudinense n'olwekyo kyabakozesa ekigambo nti ismuka alkarimu erinnya lyo gwani erinnya lyeddungi gwani kitegerekese bulungi ah, ekigambo ekirala hawil hawil gezaako almuhawala okugezaako kitegerese bulungi e, eh, temukitabikanga ne hiwala oba hawala ne hawala hawala kitegeeza transfer kukyusa sente kuzijja wano kuziweerezaawa kuziweereza walala al hawala ate hiwar hiwar wahuwa yuha idhi qala liswahibihi wahuwa yuhawiruhu Qur'ani Qur'an sikekyo eh ah sekyo hiwar hiwar hiwari kirara hiwari ebera mbozi kitegerekese bulungi hiwar hiwar kitegeza ki mbozi oba kukubaganya birowoozo hiwar kukubaganya birowoozo mbozi <clears throat> mm. kuwanyisiganya kuwanyisiganya bigambo kuwanyisiganya bigambo ye hiwar kubanyisiga ebigambo then ekigambo kirala kyetulabye maujud hal maujud e, eh, hal maujud abaffe gundi gyali abaffe kati wano wentadde e, doti zino woteeka kyoyagala okugira ki kyoyagala okubuuza kitegese bulungi e, omusajja bwatuuka wakasalamu aleikum ya umma e, fulani waleikum salaamu hal atwaamu jahiz atwaamu mawujud emmere weeri kitegerekesa bulungi bwotuwa kubaitimaali era kyekyobuza hal atwaamu mawujud emmere weeri kitegerekesa bulungi basiraamu bannange eh, ebitabo ekalaamu byonna kyonna kyoyagala kyojjuzaawo mawujud wekiri kati bwekiba tekiriiwo ogamba bugai nti laisa mawujudan kitegerekeza bulungi laisa maujudan laisa ma... naam maujudun naam maujudun laisa maujudan tekiriwo oba wekiri mm -hmm. tulabyeyo nakana akalala wadde kati kabadde ku sheddo yaffe bakayitaani shurutwa shurutwa teki ye polisi wali watamanyiku polisi wana fena tumanyiwo nitugamba nti e, eh, mahatwatu shurutwa cheki Eh? Hmm? Eh, police station. Kati police station ni kyeki mu Luganda? Bakyogera batya mu Luganda? Ekitebe kya poliisi. Aha, ekitebe kya poliisi, eh? Ekitebe kya poliisi. Police station mu Luswahili bakiyita bati? Seka mu Luswahili bakiyita bati? Kituo kya poliisi, eh? Aha, kituo kituo cha cha polisi cha eh? polisi kituo kya poliisi ate omusirikale wa poliisi bamuyita batya musirikale wa poliisi bamuyita batya eh, kiva mu kino kyennyini eh, omupoliisi aa ah, ah, eh, mu luwarabu omusirikale wa poliisi bamuyita batya mu luwarabu hmm? Hmm? shurutwa aa ah, shurutwa ye poliisi shurutwa kati omusirikale wa poliisi bamuyita shuruti shuruti mm, شروطي shuruti ye musirikale waki musirikale wa polisi <clears throat> ndoza abasiraamu banaye katukomaawo al mururu tugambye mururu kyeki mururu tugaye nti mutufu simanyi ekintu kino simanyi bwe bakiyita kino jadda mu luganda nekinnema okumanya wabula kyemanyi nti ye traffic traffic kyeki aha kirabika mururu ekigambo tosobola kukyogera kigambo kimu ku kimu wabula kirabika kwe kugendako abantu abagenda n'okudda kwabadda okugenda ku abantu abagenda n'okudda kwabadda gye bayita muruuru kuba kiva mu kigambo marra yamurru marra yamurru kuyita yayita kitegerekesa bulungi al muruuru kwe kugenda kwabagenda n'okudda kwabagiraki kati nga bona obeera ng'oyimiridde awo nga bantu bamu bayitawo badde eno abalala bagiraki badde eno bano badde eno bano badde eno eyo eh, gye bayita almururu kitegerekese bulungi almururu then olukuubo kati nga balaba oluli wano luno luno olukuubo luno baluyita mamar mamar makulu ekifo ekyo kugiraki enyumba mukimanyi enyumba e, zetwayinanga edda nga zibeeramu ki olukuubo ha kolido mubeeramu kolido ebagita almamar katukomaawo biidhnihi tabaraka wataala so allah tabaraka wataala abeerenga atugasana ebyo allahumma insur jamia almujahidina fi kulli makanin wa halin nasaluka alikhilasa fi lqawli walamal وثبت على الحق حتى الموت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته